不达正向洋加拉的街就来了，一福州平地到飞来为三六飞，不若来一顶有米去约，一巴的太阳三不若他对。

တိသမာဓိကုတုတ္တလုံးလုံးဆောင်ပြောင်းပြောင်းယံကိုရှောဝိကတော်မြတ်တို့လည်းဆုံးကို၍ရှိကို เดี๋ยวเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสัมมาทิฏฐานี้ผู้ปฏิบัติเด่นนั้นตั้งความสันต์สงบกันเองถ้าเราอยากจะปฏิบัติผู้ปฏิบัติสัมมาทิฏฐิเราต้องปฏิบัติเด่นนั้นตั้งความสันต์สงบกันเองไม่ใช่เรา ทท่านหลายได้เคยรู้ทางปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนาญาณที่เป็นสมถะญาณที่ตามคำสั่งสของพระพุทธเจ้าหลายปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ทราบเหมือนกันโชคียังไม่ได้ทราบประมาณที่มาอยที่ปฏิบัติมาแล้วที่สุดเพื่อจะบำเท็ญบารมี did you ระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคือสมถะอย่างนี้หรือวิปัสสนาอย่างนี้สมถะอย่างนี้หรือวิปัสสนาอย่างนี้สมถะอย่างนี้วิปัสสนาอย่างนี้มีมีคำตอบท่านสอนอย่างนี้ berkumpul bahwa sedekah yang ini bipa sedekah ini energi energi. Tuh song. Tentang oh. ya, ini. Ya. อนนั้นได้ปฏิบัติใต้ที่ร่วมโพใต้ร่มโพพระโพธิสัตว์ได้ทรงปฏิบัติอะไรบ้างได้ปฏิบัติอันาปานสติแล้วก็สามารถเข้าถึง ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่แล้วปฏิบัติอะไรต่อปฏิบัติกสินสิบแล้วก็สมาบัติปไปใต้่แล้วก็ปฏิบัติต่อปฏิญญานายปฐุมญาณ đây là lúc bông đề đi hòa sang và tìm nhà chẳng lẽ chẳng là chẳng đấy là đi đấy là tìm nhà bông đề đi hòa sang và sa la khi chờ là là chỉ chắc chỉ chẳng như not mindful, they are not mind. Sama Rabu yang jadi. Thì cử chỉ này, điều đẹp này, con sự, con thu, con của con hay nhau thu. Mê để xài ra một bộ điện của con nhau thu. Vì nó nắp thứ xa xa จียชีวิตในอายุเท่าไหร่อันนี้ก็รู้สามารถพิจารณาได้อย่างละเอียดด้วยพวกเองนี้กว่าสามปีโดยการนี้พระโพธิสัตว์ได้รู้ได้เห็นรูปนาม thân trường thân lợi mà trệ vì cái diện qua pháp bồ thí sở tế bàn tu cú vì hí quả sa là vì nhà lấy công chủ quá dạng để rước nhà ní nếu say khe rú đây điện là vì nhà xoa rú đây điện rú nam và rú đây này cần rú đây điện รูปนามปรมัตอันนี้ถ้าเราพูดถึงวิปัสสนายางยังยังนี้ยังนามรูปริจิระยังใช่ไหมนามรูปริจิระยังคืออะไร นามารูปวปริจีระยังถ้าออกเสียงอาตมาให้เข้าใจได้หน่อสามารถทำให้เข้าใจได้หรือเปล่านามารูปวปริจีระยังคือยัางที่รู้ได้เห็นนามรูปรู้ได้นามอะไรบ้างอันนี้พระโพธิสัตว์ให้รู้ได้เห็นได้ปฐมมายาด้วยภูมิที่วาสนา L 内内町マヤ内バルデバチャクアビヤ Divine Balance 10 minutes? 10 minutes, right? ルデバチャクアビヤがボイサ大ブレインガーネ ถ้าพูดถึงวิปัสสนาญาณนี้ปัจจัยเป็นเรื่องกาญาณการรู้และเห็นเหตุและผลการและผลของการอันนี้ปัจจัยเรื่องกรญาณถ้าอย่างนั้นเราถ้าเราพูดถึง อริยสัจสี่ในการรู้ได้เห็นรูปและนามปรมัตคือในการรู้ดุขสัจเข้าใจไหมทุขสัจคืออะไรดุขสัจสังคิตตินาปัญชุปาระเนกัง ผู้ปาทาได้ขันขันภาพ คือทุนัสอันนี้ปรากฏในธรรมจักรโอตนาสิสังเกตีดนะปัจจุปาระเนขันละทุกนาโดยย่อปัจจุปาระเนขันละผู้ปาระเนขันภาพ คือ ยุทธศาสตร์ในขันห้ามีรูปขันขาหนขันธ์นามขันธสี่ขันถ้างั้นโมรวมรูปขันรูปเด็กนามไม่ใช่ใช่ไหมขันห้าคือนามเด็กเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ได้รู้ได้เห็น รูปเล่นนามปรมาตายปฐมญาณอันนี้หมายความว่า ได้รูปเล่นเห็นรูปสักษ์แล้วก็สมุทัยสัตว์คือในการรับรู้การเลนของของกรรในการรู้ลด้เห็นเด็กของผคือสมุทัยสัตว์ถ้าอ่งนั้นในมัชฌิมญาณ Haboisa dan Guledi Suriasa. Lalu Pacimaya Pacimaya Pacimaya kedai yang lagi eh? yang selain yang lalu yang Pacimaya dari Pacimaya ามสุดท้ายยามสุดท้ายยามนั้นยามสุดท้ายพระโพธิสัตว์เลือกปฏิบัติวิปัสสนาอันนี้เป็นยามทานปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ถ้าอย่างนั้นเราต้องเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์คือสัมมาติอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนาสมณชาติอย่างนี้คือบุคคลที่จะเรียน สมาธิที่เป็นอัปปนานุชานสมาธิก่อนที่จะปฏิบัติวิปัสสนาหรือว่าบริษัทได้ปฏิบัติอนาปานะเข้าถึงชั้นที่สี่แล้วก็ได้ปฏิบัติต่อกสิณสิสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็ปฏิบัติต่อวิปัสสนาเพราะฉะนั้น สมาธิของพระโพธิสัตว์ไม่ใช่แค่อัปนาชาสมาธิกำลังของกำลังสมาธิของพระโพธิสัตว์ลึกซึ้งมาก สมาธิที่เกิดขึ้นในเวลาที่บรรลุธรรมญาณนั้นลึกซึ้งอย่างจริงจังด้วยสมาธินี้พระโพธิสัตว์ได้ปฏิบัติวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่า พระโพธิสัตว์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสมถะนั้เข้าใจชัดเจนแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยากจะเป็นสมถะอย่างนี้เราต้องปฏิบัติอย่างไรที่อาจารย์ได้อธิบายเมื่อวานตอนเช้า ในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนสมาสมาธิสมาธิสิกขามีกรรมฐานทั้งหลายสี่สิบในสี่สิบสามสิบขท่าที่ชนะที่เหลือสิบขท่าที่ผู้เกิดชนะสมาธิบุคคลที่อยากจะเป็นสมธิอย่างนี้ต้องปฏิบัติ กรรมฐานที่สามารถเข้าถึงฉันได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นอันใดอันหนึ่งในสามสิ่งถ้าสามารถเข้าถึงฉันได้แล้วต้องปฏิบัติต่อวิปัสสนาบุคนแบบนี้ขอเรียกว่าสมถะ านขอานในเวลาที่พระสามมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิปัสสนาสอนกรรมฐานชนิดกี่อย่างกี่อย่างสมถะสี่สิบวิปัสสนา Silson, Son, Silson, Son. Ni canto, ni canto. Ni, ni canta, ni canto, so, le, Silson. Now, ni, ni canto. 有不在。 所以。 他是，哦，他是，他他อธิบายอย่างละเอียดและสุดสองในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิปัสสนาปัญญาสิ berarti k e m e n นรูปกรรมฐานนั้น n g a n ca arupa kemenangan ca ในเวลาพักสาสัพพุทธเจ้าทรงสอนวิปัสสนาสอนรูปกรรมฐานนั้นชัดอันนี้คือรูปกรรมฐานอารูปกรรมฐานนั้นชัดอันนี้คือนามกรรมฐานตัทธะบวารูปกรรม เทิโตสังคีปะเนสิกาลาวสีนาวิชาระเนสิกาลาวสีนาจตุกาตุภาวุธานะทีสีในเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนรูปกรรมฐานสอนธาตุกรรมฐานโดยอ้อมโดยย่อและโดยละเอียด เวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนรุกกรรมฐานสอนาตุกรรมฐานโดยย่อและโดยละเอียดเข้าใจไหมเข้าใจไหมให้เงินถ้าเราเนี่ยจะเป็น ัะเรียนภาตสีใช่ไหมภาตกเิดนถ้าเราอยากจะปฏิบัติรูกรเมฐานเราต้องปฏิบัติภาตุกิดธาตุสีธาุจะตุกดาตุวามุตคือ ปรทานมีอยู่ในสิทธิชนิดที่สามารถเข้าถึงเกิดชาราสมาธิได้จำได้ไหมสิทธิที่เหลือสามสิทธิเข้าถึงชาได้ที่เหลือสิทธิเข้าถึงเกิดชาราสมาธิได้จะตึ้งตาวิวัฒน์ฐานถ้าเกิดปรทานมีอยู่ในสิทธิที่สามารถ Google 传到什么地方？ซึ่งถ้าเกิดการอยู่สองฝ่ายในสมถะก็ดีแต่ในเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิปัสสนาก็สอนถ้าเกิดการดีเพราะฉะนั้น บุคคลที่เป็นสมถะอย่างนี้ได้เจริญอนาบาลถิงชั้นที่สี่แล้วปฏิบัติท่าเกิดมฐานแล้วก็ตัวปฏิบัติตัวนั่งกรรมฐานถ้าปฏิบัติแบบนี้ก็จะเป็นสมถะถ้า ถ้าถ้าจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องเจริญอัปนาชันสมาธิต้องปฏิบัติรูปกรรมฐานโดยตรงโดยไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานต้องปฏิบัติท่ากรรม

อะไรที่เหมือนอะไรที่ไม่เหมือนที่อะไรที่แตกต่างและอะไรที่เหมือนที่แตกต่างก็คือมีอัปราชันสมาธิและไม่มีอัปราชันสมาธิที่เหมือนในเวลาปฏิบัติวิปัสสนาทั้งสมถะ่างี้และวิปัสสนาอย่างนี้ต้องปฏิบัติ รูปเล่นนามกรรมฐานใช่ไหมถ้าเรียนในเวลาปฏิบัติวิปัสสนาเหมือนกันต้องปฏิบัติทำท่ากรรมานเป็นรูปกรรมานแล้วก็นามกรรมานต่อไปเข้าใจไหม ยังงงงไม่งงใช่ไหมอะไรเงี้ยอาตมาจะทธิบายก่อนสมมติว่าอยู่ข้างหลังสาธุชนข้างหลังอยากจะปฏิบัติแต่รูปสัญญานี้ถ้าอย่างนั้นอยู่ข้างหลัง 12分度嚟講到呢個就分的基本的有，它原則的基本的預測是哪裡？都的基本如何能談到可能？為什麼？的預測是哪裡？為什麼？如何的基本哪個？ काम करना ते बिल्कुल बगल लामचरे अपना छान समाधि ले ก็เข้าใจในการพิจารณาอุปชันเพราะฉะนั้นสามารถปฏิบัติงานกันให้โดยตรงก่อนที่จะปฏิบัติรูปกันเพราะว่าผมมีความสามารถที่จะพิจารณานามอยู่แล้วแต่วิปัสสนาญาณที่ไม่สามารถเลือกปฏิบัติ นามกรรมฐานโดยตรงต้องปฏิบัติรูปกรรมฐานก่อนที่จะปฏิบัตินามกรรมฐานแต่ยังไงตามประสบการณ์ได้ตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าอัตลาสอนท่านสมถะอย่างนี้วิปัสสนายานอัตลาสอนวิปัสอัตลาสอนรูปกรรมฐาน ทนทำไมไม่อยากทำเลยทำไมปัญจบวกาละภูมิ ปัญจบวกาละภูมิ ปัญจบวกาละภูมิก็ใช่ในภูมิที่มีขันธ์อยู่นี่สาธุชนท่านไหนอยู่ในภูมิไหน ในภูมิที่อยู่ ni phật tha thế này vô ni phật kỳ phật à, hay là cái vô nhiều hơn tầm xa bộ cả tập phụ you you you repeat after me pancha vokarakku pancha vokarakku ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ต้องอธิบายด้วยภาษาไทยเลย hope I can build it after me. So can I explain in English? Ajat ke salam karna. Now, well known to you, I'm Pookie Vikarma. Devata. Devata. 第二，第一堂体坛，二堂好不容易攻第一堂二，馬列地堂，行下三刻嚟都未行下，第二層，第二層，第二層，第二層，第二層。 ก็มีคันธาสัตว์ในอบายภูมิในอบายภูมิก็มีคาเราก็โปรรูรูปโปรรูปโปรก็มีคอารูปโปรมีสี่ขาไม่มีรูปขามีแค่ ถ้าอย่างนั้นพระหลวงพ่อปรุงหมายความว่า อยู่ในภูมิที่ดีสีขาจะดุโวการะภูเขาเรียกว่าเราอยู่ในภูมิไหน ปัญจัวการัะภูมิในภูมิที่ดีขันธ์ห้าน้ำเกิดโดยอาศัยรูปเพราะฉะนั้น นายวิสุทธิมานาน้มีคำอธิบายในภูมิที่อยู่ในผู้ที่อยู่ในภูมิที่มีขันธ์ห้าต้องปฏิบัติรูปกรรมฐานก่อนที่จะปฏิบัตินามทำไมนามอาศัยโดย รูปเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ยังไม่ได้พิจารณารูปกรรมฐานอย่างละเอียดไม่เลยที่จะปฏิ ราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติรูปการทนก่อนนานก่อนเพราะฉะนั้นสมถะญาณิหรือวิปัสสนาญาณิในเวลาที่อาตมาสอนวิปัสสนาก็สอนรูปกรรมฐานเดียวกรรมฐานทั้งเรกถ้าทำนานในการที่จะทำรูประดับแล้วก็ต้องปฏิบัติต่อนานกรรนเข้าใจ ก็ดีถ้าเราเป็นวิปัสสนาญาณมีทางเดียวคือการปฏิบัติ่าตุกันที่เป็นรูปกันและจะฟังแนวทางปฏิบัติ่าตุกันนั้น เนี่ยถ้าอย่างนั้นเกิดที่เราให้ควาพวกเราแต่ละได้อธิบายท่านสีท่าตอธิบายอย่างละเอียดดีทักษณะกี่ลักษะสิบสองจำได้ไหม ท่านเดินมีหกอะไรบ้างลักษณะแข็งยาว the new real uh, oh, customer our top top down the so uh, ลักษณะหลายลักษณะเกาะกลุ่มสองทับไฟดีดีลักษณะร้อนและเย็น part load. So ลักษณะกลางในลักษณะท่านจุดท่านลงสิบสองถ้าเราปฏิบัติท่านกรรมฐานต้องพิจารณาลักษณะสิบสองลักษณะตามลำดับแต่ในเวลาที่เราสอน ภาคกรรมฐานเกตสัมทาญาณิเดวิปัสสนาญาณิเอวิลาวิปะวิปัสสนาให้เลือกพิจารณาชาติที่ง่ายที่สุดลักษณะที่ง่ายที่สุดก่อนแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนนั่นแหละท่านเดินท่านนั้นท่านไปท่านลงอันนี้เอง Dharma Dipasana Sampuja Sosoma De Amre Na Chumre Kupatika Misanata Na Nadati Pasana Sampuja Sosoma Oli Ompra Pasanandi O Hai Patipata Nadati Pasana Sampuja Sosoma ลักษณะอันแรกที่ควร เริ่มพิจารณาคือลักษณะพระลักษณะพรถ้ารอรลยหายใจเข้าหน้าอกเป็นอะไรพองพองขึ้นมา สูงขึ้นมาอันนี้คืออันนี้เพราะว่าลักษณะพลาเพราะว่าพระในเวลาหายใจออก you you and 이거 거와 낙사나 and 이와 and 이와에또 피자다 낙사나 와 티니 티나도 결팅 찾지 툭 위라 난 가이라 มือของเราเท้าของเราเป็นแบบนี้ตลอดอันนี้เพราะว่าเท่าทวนอันนี้เพราะว่ารักษาเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาลักษณะขอที่นี้จุดถี่ชัดเจนถ้าสามารถพิจารณาได้ชัดเจนแล้วต้องพิจารณาส่วนใกล้ชิดต้องพิจารณาลักษณะของส่วน ชืเราก็ต้องพิจารณาจนถึงชัดเจนที่นู่นเราก็ต้องพิจารณาที่ทองทองยุบคืออะไรลักษณะของลักษณะอันดีอันนี้ธาตุโลอยากให้ครบเน้นธาตุโลก็มีสองใช่ไหมลักษณะกลางและลักษณะข้ามจุดยังไง ผู้ที่เพียปฏิบัติมองยุบมาถ้าปฏิบัติถ้าเกิดมาก็ช่วยได้ในการพิจารณาลักษณะหลางสามารถพิจารณาที่ท้อง ที่ตัวเองเคยทำมาให้เป็นลักษณะหลางดังนั้นได้ลงไปพิจารณาว่าทองยุบต้องพิจารณาว่าอันนี้เป็นลักษณะ ภาพที่นี่ง่ายสามารถเลือก่เจอนณาที่ง่ายภาพที่ง่ายกว่าก็สามารถเลือกที่ง่ายจุดที่อนนี้ชัดเจนถ้าชัดเจนดีแล้วก็ต้องพิจารณาลงมาจุดที่เท่าเท่าถึงสีสษะสีรษะถึงเท่าเท่าถึงสีสษะสั้นแล้วสั้นอีกจุดที่สามารถพิจารณา ในทั้งดวง o ั r s o m เข้าใจไหมใด้ไหมถ้าสามารถพิจารณาลักษณะผักได้อย่างชัดเจนแล้วต้องพิจารณาตัวลักษณะแขนในตัวร่างกายมีเลือดเลือดก็แข็งกระดูกก็แข็งแต่เพื่อจะเข้าใจ ลังพิจารณาลักษณะหลักแล้วมันต้องกัดให้แดงแรงท่านกัดแดงจะพิจารณาจะรู้ลักษณะแทนในบริเวณนี้ท่านเข้าใจก็ควรพิจารณาลักษณะแทนให้ชัดเจนถ้าชัดเจนแล้วก็ควรย้ายการพิจารณาส่วนใกล้ชิดแล้วก็ทั้งหัว ที่พอแลก็ทั้งตัวแลก็พิจารณาให้ลงมาจนถึงเท้าเข้าถึงศีรษะศีรษะถึงเท้าถ้าสามารถพิจารณาลักษณะแข็งได้อย่างชัดเจนต้องพิจารณาลักษณะกลางศีรษะถึงเท้าเข้าถึงศีรษะอีกแล้วพิจารณาโดลักษณะแข็งเข้าถึงศีรษะศีรษะ ถ้าสาเราพิจารณาสองลักษณะนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วต้องพิจารณาต่อลักษณะอีกถ้าเราทำแบบนี้ดูก็สามารถเข้าใจลักษณะอย่าง หรือถ้าสัมผัสไปเตะดูส่วนท่านท่านล่างของฟัง เบื่อไม่ใช่เบื่อส่วนข้างล่างของฟันเรอขอบฟัน สันขอบฟันสันสันขอบฟันขอบขอบฟัน สันขอบฟันถ้าไปสัมผัสดูก็เข้าใจัาษาอยากได้หนหรือถ้าพิจารณาลักษณะหลักเล็กแขนซ้้นแล้วซ้้นอีก 追常黑那是来讲，常黑嘛。で、当ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายในเวลาพิจารณาลักษณะอย่างไม่ค่อยชัดเท่าภาพเปรียบเทียบกับลักษณะอื่นๆอันนี้ไม่ค่อยชัดแต่ยังไงต้องพิจารณาเท่าที่ตัวเองสา สีสัะเป็นเข่าเข่าถึงสีสันถ้าชัดจริงแล้วก็ควรทำความพิจารณาอีกลักษณะกลาสีสันถึงเข่าเข่าถึงสีสันลักษณะเทสีสันถึงเข่าเข่าถึงสีสันแล้วก็ลักษณะยาวตัวไปให้ทำมองดูแล้วก็พิจารณาต่อลักษณะหน้าหลังพิจารณาลักษณะกลางละ แข็หยาบแล้วถ้ากุดกุดเขาแรงๆก็จะเข้าใจลักษณะนั้นถ้าเข้าใจก็พิจารณาที่ไหนที่สามารถเข้าใจได้ชัดเจนสามารถเลือกพิจารณาที่นั่นได้ถ้าสามารถพิจารณา ลักษณะนั้นได้สีสษะถึงเท่าเท่าถึงสีสษะอย่างชัดเจนควรทำสีลักษณะที่ได้ทำมาซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าชำนั้นดีชัดเจนดีแค่แล้วต้องพิจารณาเก่ยลักษณะข้ามจุดข้ามจุดสกูมีใช่ไหมข้ามจุด 他啲象啊，一層啊樹，一層啊枝，一那个咩之類，完了，一層啊啲樹啊咧穿線咧，他依家他係咩？他他係咩？nom 團，nom 團，nom 團。nom 團。咁就真條地。 นั้นเว่าน้องตัวตัวไปเกิดทำให้ตัวไปของหมายถึงว่าน้อมไปแล้ว แล้วก็ตั้งอยู่ได้ใช่ไหมครับตั้งอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ ตั้งอยู่ได้เพราะว่ามีมีคำอยู่มีมีสภาวะที่ สนับสนุนไว้ในนี้คือข้ามจูนลักษณะข้ามจูนแล้วก็ถ้าพยายามทำร่างกายให้เตรงอีกก็ช่วยทำให้เข้าใจสภาวะลักษณะข้ามจูนเป็นยังไงถ้าเข้าใจแล้วก็ควรพิจารณาลักษณะข้ามจูนจริงสามารถพิจารณาได้ชัดเจนทั้งตัวศีรษะถึงเท้าถึงศีรษะแล้วก็พิจารณาหลัง K Y N 它是主它它两个能够帮记者呢有 answer 呢呃 new ใช่ไหม new softness new ถ้าเรา เนื้อ จาณาลักษณะที่ได้ทำมาแล้วถึงลักษณะนูปทั้งหกหกลักษณะแล้วก็พิจารณาต่อพิจารณาต่อลักษณะเรียนเรียนถ้าเราถูกเลือกฟีเลือก ปีเปิดริมีตากริมีตาเลืมฝีปาถ้าถูไปถูมาก็สามารถช่วยเข้าใจลักษณะเรียนได้นแล้วก็ต้องพิจารณาจนถึงสามารถพิจารณาได้ชัดเจนแล้วก็พิจารณาลักษณะพลังแขนยาวนาน unto new reactor. Lalu komputer na ko laksana ba laksana ba you are you jadi jadi jadi new t e r i n o l o g new hello ยึดอันนี้ขึ้นมาในเวลาที่สูงขึ้นมาในเวลาที่ดีอยู่เราเข้าใจลักษณะเบาเลยหรือเราทำดูเบาไหมเบาใช่ไหมแต่ในเวลาที่อันนี้ลงไปนะในเวลาขึ้นมาอันนี้เบาอันนี้ตรงกันข้ามลักษณะ ถ้าไปที่เจอมาดูในข้างใักนามนาได้ก็สามารถปฏิบัติได้ทีนี้ที่ไปได้ถึงกี่ลักษณะแล้วแต่ใช่ไหมใช่ไหมแต่แล้วต้องทำจบลักษณะร้อนลักษณะเย็นในเวลาหนใจเข้าเราสามารถเข้าใจลักษณะเย็นได้ แต่โชคดีในเวลาที่แบบในห้องเองก็สามารถเข้าใจลักสณะนี้ได้หมดแล้วในเวลาที่หายใจออกถ้าสังเกตดูก็เข้าใจลัสษานร้องได้เหมือนกันดังนันเราต้องพิจารณาลักษณะร้องลักษณะยืนจนถึงชัดเจนสีสันอท่าเข้าถึงสีสันสั้นแล้วสั้นอีกแล้วก็พิจารณาสิทธิลักษณะที่ได้ท นถึงชาอันสุดท้ายสองลายเล็กองกลุ่มาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบัติก่อนที่จะพิจารณาลักษณะสองลักษณะที่เป็นอันสุดท้ายเราต้องพิจารณาลักษณะสิบอย่างที่ให้พิจารณามาแล้วดูที่ชาญและชัดเจน เ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಅ จาหน ನ ಮಾಡಿ นายป่ามีหน้าไห้ทำไมดีเหรอที่ไหลจากในระหว่างจากระหว่างฟังหน้าไหลไหลอยู่ถ้าไปที่เจอนาสังเกตดูสามารถเข้าใจลักษณบไหหรือถ้าไม่เขาถ้าไม่เข้าใจก็สามารถสังเกต กำไหลของเลือนงานท่างเยวเข้าใจไหมกำไหลของเลือดถูกหรืล่ถูกครับถ้าเข้าใจก็พิจารณาลักษณะไหลโดยอาศัยเลื่อดที่ไหลอยู่ข้างแล้วก็พิจารณาสิทธิลักษณะสร้างแล้วสร้างอีกสีสันเป แล้วต้องพิจารณาลักษณะกองดูกองดู อยู่ทำแบบนี้อยู่ไม่ใช่จะชุบเพื่อเพื่อจะไม่เกชุบ ผู้ที่ไม่มีสมาธิเป็นพุทธฐาถ้าไปปฏิบัติท่านเกิดงานยากยากแต่ผู้ที่ได้เจริญอนามานะถึงชั้นที่สี่แล้วถ้าปฏิบัติท่านเกิดงานไม่มีความง่ายทีเดียวเพราะฉะนั้นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน ภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมาธิผู้ที่ใจตั้งมั่นดีแล้วจะรู้จะเห็นทางที่มีความเป็นจริงถ้ามีสมาธิเป็นพื้นฐานถ้าเราปฏิบัติต่อนละท่านอันไหนก็ตามไม่ไม่ไม่ไม่ยากไม่ไปเดี๋ยวว่า ความ ความยากความรู้ความความง่ายหรือง่ายได้ยากไม่ได้อยู่ที่กรรมฐานอยู่ที่บารมีของบุคคลอาตมามีประสบการณ์ดีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นชาวเกาหลีอาตมาก็สอนอานาปาสติ เวลาสองเดือนผ่านมาเม้แต่จะกำหนดรู้สิบนาทีไม่นานผ่านกี่เดือนผ่านกี่เดือนเฮ่ได้ปฏิบัติอานาปานสติผ่านสองเดือนเม้แต่จะกำหนดรู้ ลูสิบนาทีไม่ได้ตอนนั้นอาตมาก็ตัดสินใจจะให้เปลี่ยนกัจะไม่ให้ปฏิบัติต่ออนาปานสติแล้วเพราะว่าเขามีความลำบากก็สอนอะไรตลาสอนท่าแต่ละท่าผู้ปฏิบัติคนนั้น বাংলা ก็จะไปสองแค่อนาปานสติอนาปานสติจะเป็นอะไรย่าแต่บุคคลที่ได้ปฏิบัติภาคกรรมฐานมาในอดีตถ้าได้ไปสอนภาคกรรมฐานก็สามเดือนในเวลาสั้นบางทีเรามาสอนกสีขาวแก่บุคคลที่มีความลำบากในการปฏิบัติอนาปานสติเราก็สามเดือนถ้าเลือก ครูสอนอาจารย์สอนป้องทำอะไรกันสอนการทำทั้งหมดดีไหมแล้วก็คนเราไม่ชอบอยู่กับอารมณ์เดียวกันใช่ไหมเดี๋ยวให้ปฏิบัติธรรมนะถึงชั้นที่สี่เด็กเตเตสมาธิสมาธิดีี๋ยว่าไม่ดีเท่าที่ควรถ้าให้ปฏิบัติอนาปานสติต่ออารมณ์เดียวใช่ไหมบางทีก็ ตัวให้ให้คนที่แบบกระสีอารมณ์เปลี่ยนไปใช่ไหมโอ้สมาธิดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์นั้นเดี๋ยวเปลี่ยนกระสีขาวกระสีเหลืองกระสีแดงกระสีดำแล้วกระสีกระสีดินกระสีน้ำกระสีไฟกระสีโลแล้วก็กระสีที่เป็นอารมณ์กระสีแล้วก็อากาศ ทั้งหมดกับสี่สิบแล้วก็ให้ปฏิปาโตนิตากรุณาบุริตาอุเบกก็ทำให้ช่วยทำให้สมาธิดีขึ้นสมาธิพิสิ้นมากขึ้น The stronger the concentration, the better the penetration. The a t t h y h a v e ถ้าสมาธิลึกซึ้งแค่ไหนการรู้การเห็นลึกซึ้งแค่นั้นถูกไหมถ้าอย่างนั้นให้มีโอกาสปฏิบัติกรรมฐานทั้งหมดสี่สิบดีดีเพื่อตัวเองดีเพื่อ 在马边南边南海马海海里有个在方里地巴江和地巴达坦桑人的国家。泰人他地震难他死。 အစာသာပြည့်စုံလာတဲ့ချက်ကြီးနိုင်တဲ့အစဝန်ဟောဒီလိုဒီဟောတာပါချောင်းနာတီရဲ့ပေါင်းပြည့်စုံလာလိုလိုအစနာဖလာနိုင်ထောင်းဒီဝလိုလိုအပုဒ်တဲ့ဒီကိုချက်ဘယ်တော့ပေါင်းပြည့်စုံလာတဲ့အစဝန် 常常有那种团队的氛围。周末呢，你能够用的在周末呢，能比肩的，在喜欢的可以挑战。能够比肩的有喜欢的，能够提，他他同事、上司、他他，能够、能够、能够、能够、能够。 他承认你能够帮一直能让上啊啊有一股有一股，没有他得要说的，啥嘛一直呢？รวมรวมได้ทันทีเข้าใจไหมลักษณะหลังดูดูลักษณะแขนยาวหนา ถ้าสามารถทำได้แบบนี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วถ้าสามารถทำได้อย่รวดเร็วทำให้สมาธิดีขึ้น ตอนนั้นดูว่าจะหายแค่เหลือก้องท่าท่าตัวกลายเป็นก้องท่าผู้ปฏิบัติส่วนมากรายงานว่า Con trai của Thánh Chúa Ngài Đệ Bloom Bloomภาษาไทยจะว่าลูกปู่ลูกปู่ก็ไม่เห็นไม่เห็นขาไม่เห็นหัวไม่เห็นร่างกายไม่เห็นมือนะเห็นแค่ลูกปู่องค์ท่า ในเวลานั้นก็ต้องเล่นนะให้รู้สึกพิจารณาัานุสี่ในกองกองในกองธาตุถ้าไปถ้าปฏิบัติที่ต่อไปสมาธิดีขึ้น ก็ทำให้แสงเกิดขึ้นมาแสงประกฏขึ้นมาในช่วงแรกสีเทาทาในเวลานั้นไม่ต้องไปสนใจสีประกฏขึ้นมาต้องพิจารณาลักษณะ 600,000 डॉलर सह प्रियनंद तम पासना संपूर्ण चले व्यवहार जाति पाने अक्षना नंद तम पासना संपूर्ण चले खे या ना नु रियन का लाई ก็ดูร้องเล่นเนแล้วก็พลาดเล่นข้ามจุดอันนี้เป็นลำดับตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตอนนั้นมีความสามารถที่จะเรียนถ้าเรียนพิจารณาแบบนี้ สมาธิดีขึ้น สีเทาๆกลายเป็นสีขาวเพราะเห็นว่าทั้งตัวเป็น ก้องแสงสีขาวขาวนั้นแล้วเห็นดวงนัพิจารณาธาตุสีตดดนั้นก้องแสงก็กลายเป็นแสงที่จ้ามากทั้งตัวกลายเป็นก้องแสงที่จ้ามากอันนี้เป็นที่สาธุชนทั้งหลายต้องประสบในเวลาปฏิบัติท่ากรรมฐานโดยพิจารณาธาตุสี 他三下五除二，他是外国人，北京，出国，他最近他来，他不跟人家什么的干，他讲，他讲一阿拉来台湾，嗯。